الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Aziz qardaşlarım, hər şeydən öncə sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Kim Allahdan qorxarsa, Allah subhanətə alə onu qoruyar və onu dünya və axirəti üçün xeyirli olan əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq edər. Əziz qardaşlarım, Allah subhanət hələ biz müsəlmanlara ən böyük neymətlər vermişdir. Bu neymətlərin sayı hesabı yoxdur. Onun bizə verdiyi ən böyük neymət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi bizə elçi olaraq göndərməsidir. Allah subhanət hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi bizlərə cənnət, cənnət neymətləri ilə müjdə verən, cəhənnəm əzabı ilə qorxudan, aləmlərə rəhmət olaraq bir elçik olaraq göndərmişdir. Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur, قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ Allah sizə zikr nazil etmiş və iman gətirib yaxşı işlər görənləri zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün Allahın aydın ayələrini sizə oxuyan bir elçi göndərmişdir. Allah subhanətə alə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göndərmişdir ki, insanları zülmətlərdən nura çıxarsın. Bu da böyük neymətdir. Başqa bir ayədə də Allah subhanətə alə buyurur, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Sizə özün, özünüzdən elə bir elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayğıkeş, möminlərə şəfqətli, rəhimlidir. Yenə başqa bir ayədə Allah subhanətələ buyurur, Huvəl-ləzi ba'asə fil-ummiyyinə rasulən minhum yətlu aleyhim əyətihi və yüzəkkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا min qablu لفي ضلال mubin Savadsızlara özlərindən elçi göndərən odur. Elçi onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları pis əməllərdən təmizləyər, onları onlara kitabı və hikməti öyrədər. Halbuki onlar əvvəllər açıq aydın azğınlıq içində idilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göndərilməmişdən əvvəl İnsanlar azğınlıq içində idilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə onları o azğınlıqdan nura çıxartdı. Əziz qardaşlarım, Allah Allah Subhanahu taalanın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi bizlərə göndərməsi böyük nemətdir. Bu böyük nemətə görə bizim üzərimizə düşən haqlar da, vəzifələr də böyük olmalıdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bizim üzərimizə düşən haqları çox böyükdür. Bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirən hər bir şəxsin boynuna hansı vacib əməllər düşür? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti üzərində olan haqları hansılardır? Bunların bəzilərini sizin nəzərinizə satıracam. Birinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirən hər bir şəxs etiqad etməlidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın dinini tam və kamil olaraq heç bir nöqsən və və ya əlavə olmadan təbliğ etmişdir. Allah subhanət hələ bu barədə Quran-kəndə buyurur, Yə əyyuhər rasulü, bəlliq mə unzilə ileykə min Rabbik və illəm təfəl fəmə bəlləqtə risalətə və Allahu yəsimukə minən nəs. Ey elçi, Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər belə etməsən, onun göstərişini, sənə tapşırdığı elçilik vəzifəsini yerinə yetirmiş olmazsan, Allah səni insanlardan qoruyar. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Əl-yevmə əkməltu lekum dinakum və ətməmtu aleykum ni'məti və radaytu lekumul İslamə dinen." Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Bu ayələri oxuyan hər bir şəxs etiqad etməlidir ki, Artıq İslam dini kamil bir dindir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu dini bizə tam olaraq çatdırmışdır. Tam və kamil olaraq çatdırmışdır. Odur ki, bu dinə nə əlavələr etmək, nə də bu dindən hər hansı bir şeyi əskiltmək düzgün deyildir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirən hər bir şəxs etiqad etməlidir ki, Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizlərə təbliğ etdiyi İslam dinindən başqa heç bir dini qəbul etmir. Və Allah qatında qəbul olunan din məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təbliğ etdiyi İslam dinidir. İslam dini. Kim də İslamdan qeyri dinin ardınca gedərsə, həmin din ondan qəbul olunmaz. Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə buyurur, İnnəd dinə indəllahi İsləm. Həqiqətən Allah yanında qəbul olunan din İslam dinidir. Başka bir ayda Allah Subhanahu taala buyurur: "Ve men yebtagi gayral İslami dinen felen yuqbala minhu ve huve fil ahireti minel hasirin." İslamdan başka bir din aktaran şəxsdən o din heç vaxt qəbul olunmaz və o axirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Bu ayələr onu göstərir ki, Allah qatında qəbul olunan din yalnız və yalnız İslam dinidir. O din ki, onu bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çatdırmışdır. Hər müsəlman da bunu etiqad etməlidir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirən hər bir şəxs etiqad etməlidir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Ondan sonra heç bir Peyğəmbər gəlməyəcəkdir. Allah subhanət hələ Quran kəndə buyurur, Məkənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Muhammed aramızdakı kişilərin heç birinin atası deyildir. Lakin o Allahın elçisi və Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə demişdir, məndən sonra 30-a yaxın yalancı Peyğəmbərlər meydana gələcəkdir. Onların hamısı Peyğəmbər olduğunu iddia edəcək, amma bilin ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Bu ayə və hədis onu göstərir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sonuncu Peyğəmbərdir. Və ondan sonra heç bir Peyğəmbər gəlməyəcəkdir. Və hər bir müsəlman da bunu etiqad etməlidir. Bunu etiqad etməyən şəxs müsəlman sayıla bilməz. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirən hər bir şəxs etiqad etməlidir ki, onun gətirdiyi şəriət bütün bəşəriyyət üçündür. Tək müsəlmanlar üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün göndərilmişdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Amma onun risalətinə tabi olmalı və onun buyruqlarını yerinə yetirməlidir. Allah subhanətə alə bu barədə Quran-ı kərimdə buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Biz səni bütün insanlara, bütün insanlara müjdə verən və xəbərdarlıq edən bir Peyğəmbər kimi göndərdik. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Və mə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin." Səni də aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün aləmlər üçün göndərilmişdir. Uca Allah onu həm cinlərə, həm də peyğəmbərlərə, insanlara göndərmişdir. İbn Abbas radiyallahu anhu bu ayənin təfsirində buyurur ki, burada alimlər aləmlər deyildikdə insanlar və cinlər nəzərdə tutulur. Yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, peyğəmbəri insanlara və cinlərə göndərmişdir. Bütün insanlara və cinlərə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinin birində belə demişdir: "Mən bütün məxluqata göndərilmişəm və mənimlə peyğəmbərliyə möhür vurulub." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman gətirən hər bir şəxs həmçinin onu da etiqad etməlidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən fəzilətli, ən dəyərli və ən yüksək xüsusiyyətlərə malik olan bir şəxs olmuşdur. O, Allahın ən itayətkər, ən təqvalı və ən gözəl əxlaqı qulu olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Vallahi ki, aranızda Allahda ən çox, ən çox qorxanınız mənəm. Ən çox qorxanınız mənəm. Ona görə də Uca Allah Quran-ı Kerimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə vəsf edir. Və innəkə lə alə xuluqin azim. Həqiqətən də sən böyük əxlaq sahibisən. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm böyük əxlaq sahibidir. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha vel yawmal axira və zəkərallaha kəsiran." Allahın elçisi sizlərə, Allaha və axirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün bəşəriyyət üçün nümunədir. Hər bir əxlaq ondan götürülməlidir. Demək, hər bir müsəlman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən fəzilətli və ən gözəl əxlaq sahibi olduğunu təsdiqləməlidir. Əziz qardaşlarım, həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirən şəxs onu da etiqad etməlidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Allah'tan başka hamıdan hatta özünden evladlarından, valideynlərindən, ticarətindən bile çok istemek lazımdır. Gərək insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellemi bütün insanlardan, evladlarından, valideynlərindən, yaxınlarından, hatta özlerinden bile çok istəsinlər. Allah subhanətə alə bu barədə Quran-ı kərimdə buyurur, قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وأنوار اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بəmri والله لا يهدي القوم الفاسقين De, əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, zövcələriniz, yaxın qohumlarınız, qazandığınız mallar, iflasa uğramasından qorxduğunuz alış-verişiniz və bəyəndiyiniz məskənlər sizə Allahdan, onun elçisindən və onun yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allah öz əmrini verincəyə qədər gözləyin. Allah günahkarları doğru yola yönətməz. Uca Allah bu ayədə özünə olan sevgini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sevgilisi ilə bir yerdə qeyd edir. Allaha və onun rəsmə olan sevgidən, ondan daha əzizsə Allahın əzabını gözləyin. Sonra da malını, yaxınlarını və övladlarını Allah və onun rəsulundan daha çox sevənləri hədələyir. Və buyurur ki, Allah öz əmrini verincəyə qədər gözləyin. Demək, kim bunları, bu sadalan, sadalananları Allah və onun rəsulundan üstün tutacaqsa, qoy Allahın əzabını gözləsin. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, peyğəmbər "Ən-nəbiyyu əvlə bil-mu'minina min anfusihim." Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Hətta özümüzdən belə Peyğəmbər sallallahu özümüzə daha yaxındır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə belə demişdir: "Sizdən biriniz məni övladından, valideynindən və bütün insanlardan çox sevməyincə iman gətirmiş olmaz." Həqiqətən də belədir dildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevirəm demək asandır. Lakin bu iddianı ispat etmək üçün və bu məhəbbətin doğru olduğunu sübuta yetirmək üçün Uca Allahın bu ayəsinə əməl etmək lazımdır. Allah subhanət hələ buyurur, Qul in kuntum tuhibbun Allahə fəttəbi'uni yuhbibukumullah və yəğfir ləkum zunubəkum. De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Demək, Allahı və Peyğəmbəri sevdiyini iddia edən hər bir şəxs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmirlərinə itayət etməli, gətirdiyi bütün xəbərləri təsdiq etməli, qadağan etdiyi bütün əməllərdən çəkinməli və Allaha yalnız onun buyurduğu kimi ibadət etməlidir. İslam dininə bidətlər, xurafatlar və s. yeniliklər gətirmək, onu sevmək demək deyildir və hətta bunu edən şəxs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevdiyindən dolayı bunu etsə belə, bu həqiqi sevgi deyildir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim bizim etmədiyimiz bir əməli edərsə, bu ondan rədd olunar, yəni qəbul olunmaz. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sevən insan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm etdiyi əməlləri etməlidir. Dinə yenilik gətirməməlidir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan münasibətdə ifrata varmaq, onu sevmək demək deyildir. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə ona olan münasibətdə ifrata varmağı, onu təriflədikdə həddi aşmağı qadağan etmişdir. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Xristiyanlar Məryəm oğlu İsanı şişirtdikləri kimi siz də məni şişirtməyin. Mən sadəcə Allahın quluyam, quluyam. Elə isə mənə Allahın qulu və rasulu deyin. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə münasibətdə ifrata varmaq hər bir halda haram sayılır. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirən hər bir şəxs onu da etiqad etməlidir ki, ona kömək etmək, onu dəstəkləmək, onun hörmətini saxlamaq hər bir müsəlmanın borcudur. Uca Allah Quran-Kərimdə buyurur, İnnə ərsəlnəkə şəhidən ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه bukradan vasila. Həqiqətən biz səni şahid, müjdəçi və xəbərdarlıq edən elçi kimi göndərmişik. Biz belə etdik ki, siz Allaha və onun elçisinə iman gətirəsiniz, ona kömək edəsiniz, onun hörmətini saxlayasınız və gecə-gündüz Allahı tərifləyəsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kömək etmək deyildikdə, onun əmrlərini yerinə yetirmək və qadağalarından çəkinmək nəzərdə tutulur. Allah subhanahu wa ta'ala Quran kəndə, Quran kərin ayələrindən birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kömək etməyin ardınca ona itayət etməyi zikr edir. Bu da ona göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kömək etmək deyildikdə ona itayət etmək nəzərdə tutulur. Allah Subhanahu taala həmin ayədə buyurur: "Fəllezîne âmenû bihi və azzarûhu və nasarûhu vəttaba'u nûrellezî unzile ma'ahu ulaika humul muflihun." Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nura itayət edənlər isə nicat tapanlardır. Köməyin ardından itayətin zikr olunması onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kömək deyildikdə ona itayət etmək, onun əmrlərini yerinə yetirmək, qadağalarından çəkinmək, Allaha onun buyurduğu <laughs> kimi ibadət etmək nəzərdə tutulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itayət isə sahabələrin etdikləri kimi olmalıdır, əziz qardaşlarım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hüquqlarından biri də onun səhabələrini, əhl-i beytini, zövcələrini sevmək və onları dost tutmaqdır. Hər bir müsəlman Yəni özünü müsəlman sayan hər bir şəxs onların haqlarını tapdalamamalı, onlara, onları söyməməli və onlara tənə vurmamalıdır. Uca Allah bu ümmətə sahabələri dost tutmağı, onlar üçün bağışlanma diləməyi və qəlblərində onlara qarşı kin-küdrətə yol verməməyi tövsiyə edir və dualarımızda bunu diləməyi bizə əmr edir. Allah subhanətə alə mühacir və ənsarları Quran-ı kərimdə zikr etdikdən sonra belə buyurur. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Sahabələrdən sonra gələnlər deyirlər: Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Kimlərdir onlar? sahabələrdir. və sahabələrdən hər bir şəxs bunu dedikdə özündən əvvəlki müsəlmanları, tabinlər isə bunu dedikdə sahabələri nəzərdə tuturdu. Bağışla, bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrətə və həsədə yol vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Allah subhanət hələ bu ayə vasitəsilə demək istəyir ki, hər bir müsəlman onlar üçün bağışlanma diləməlidir və hər bir müsəlman qəlbində onlara qarşı kin külürətə yol verməməlidir. Əziz qardaşlarım, Müzər Rəbbimizdən istəyirəm ki, bizləri onun və Peyğəmbərinin əmrlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkənlərdən etsin. Bu yolda bizi axıra qədər sabit etsin. Aqulu qavli həzə və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl-müsliminə min kulli zəm və əstəxfiruhu və tubu ileyh innəhu huvəl-ğafurur-rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Əziz qardaşlarım, bu dünya həyatı axirətin tarlasıdır. Bu dünya həyatı axirətin tarlasıdır. Bu tarlada nə əkəcəksənsə, axirətdə də onu biç biçəcəksən. Odur ki, bu tarlada salih əməllər əkin, gözəl sözlər əkin ki, axirətdə də onun bəhrəsini darasınız. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adı çəkildikdə ona salavat gətirmək də onun üzərimizə düşən haqlarındandır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hər dəfə adı çəkildikdə ona salavat gətirmək lazımdır. Əgər gətirməsəz, onun haqlarını ödəmiş olmayacaqsınız. Odur ki, biz Allahın buyurduğu kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat və salam oxumalı, Üstəlik, bunu tez-tez təkrarlamalıyıq. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "İnnallaha və mələikətəhu yusalluna alan-nəbi. Ya eyyuhellezina amanu sallu alayhi və sallimu taslima." Həqiqətən də Allah və onun mələkləri peyğəmbərə xeyir dua verirlər. Ey iman gətirənlər, siz də ona xeyir dua verib, ona kamil ədəb ərkanla salamlayın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə hədislərindən birində demişdir: "Kim mənə bir salavat gətirərsə, Bunun müqabilində Allah ona 10 salavat gətirir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. an وارض اللهم عن خلفاء الراشدين Ammar بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أصلح أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا